بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا biz rasul akram Kıblimizdur makka haram Beyat jihad uchun üçün Rabbimiz qo'l sabit qadam Türkistan İslam Partisi İslam Avazi radyo anlatış bölümünden anlatışımızla başlayınız. Rabbimiz kıl sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Rabbimizdir Mekke Erem, Peygamber bu cihat için. Rabbimiz kıl sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Rabbimizdir Mekke Erem, Peygamber bu cihat için. Rabbimiz kıl sabit kadem. ulug' rabbim sanga hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berding ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'inib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى السلام عليكم عزيز قرنداشلار وهمشيرلر السلام عليكم عزيز قرنداشلار وهمشيرلر سizler bilen radyo dolqunları arqalıq görüşkənligimizdən xursanmız bu qatimliq radio anglitishimizni mujohid abdurashid va mujohid usmon boturning yetakchiligida elib boramiz bugun hijriya bir ming to'rt yuz o'ttiz to'rtinchi yili zulqarning yigirma sakkizinchi kuni payshanba ya'ni milodiya o'ninchi oyning uchinchi kuni tuvanda zulqarning yigirma birinchi kunidan yigirma sakkizinchi kunigacha bo'lgan oltishimizni huzuringlarga sunamiz sizlarga anglatmoqchi bo'lgan bu haftalik sahifalarimiz tuvandikicha صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا Sirat qismida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib beriladi. bu chog'da rasululloh sollallohu alayhi vasallam tag'ammu homiylikdan voz kechadigan o'xshaydi u menga yordam qilishdan ojiz kelgan chig'i deb o'ylab ey tag'a Alloh bilan ki, onlar menga mushu işini taşlaş badaliga on qo'limga qo'yashni, so'l qo'limga oyni tutqizsimi, Allah bu işini, ya'ni İslam dinini üstünlükü ustunlikka ega ya ki men mushu yo'lda halak bo'lib tugumigicha hargiz tashlamayman. dedi-yu, ko'zlaridan taram-taram yoshlar to'kilib, beti peti chiqib ketib qoldi. sallallahu aleyhi alayhi vasallam onun yonidan chiqib texi yiroqqa bormagan edi abu tolib uni yana chaqirdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam kayniga burilib kelib islomiy da'vat qismida birodarimiz abdurahmon g'oziyning islom ummati mujohid ummat degan temada qilgan da'vati huzuringlarda bo'ladi demak qarindoshlar hozirgidek o'zini musulmon sanayotganlar va musulmonlik da'vosi qilayotganlar jihadu dafa ya'ni qovdirish jihodini o'zini qochirayotgan shunday bir ajablanarli aholi ostida ulamolar jihadu talab ya'ni haqni kengaytirish jihadini oz deganda yilda bir qitim bo'lsin qilish farz deb o'tdi. 13 deyish qarindoshlar bu agar biz alloh subhanahu taolaning va lahum mastata'tum min quwwa dushmanlarga urush qilish uchun qo'linglardan kirish qo'lga kuch tayyorlanglar degan so'zida kelgan jihad qari vaqt tayyorlik qilishning farziga e'tibor bilan qaragan bo'lsak islom ummatining birinchi bo'lib mujohid ummat ekanligini ha bu ummatning asos qilgan va uning alohidligini jihad qilish ekanligini bila olamiz ya'ni islom ummati yoki islomiy she'r qismida oldingi safdagi birodarlarimizni yo'qlab kelgan arab birodarimizning markazida aytgan turmalardagi hamshirlar nidosi nomli nashidasini huzuringlarga sunamiz وغريبا وحبيبا وأخيا دنس الغاصبون حمانا وإلى الأسر قادوا نسانا وشباب العقيدة تاهوا في السبات تناسوا أسانا دنس الغاصبون حمانا وإلى الأسر قادوا نسانا Yaradorlar ziyorat qismida birodarimiz Yusufni qilgan ziyoratimizning bir bo'ligini huzuringizga sunamiz. mashina kendini askerekni tushirtib kendi bir o'rnatlab bashlaymiz shu yerda bir mashinani tushirib chiqqan bo'ldik josus degan habis alloh kifoya qilsin shu vaqtda mana shunday odamlarni sonini bir birlab ko'rgan ekanda qancha odam keyin tog'dan tushdik besh minut mondiqmi musobisim alloh alam bir besh yuz metr mondiqmi alloh alam bir e, suratni osiltirgan ekan hmm. topib o'ylab qo'ydim shuncha mana shuni surtasam biz ham o'zimizni gapini qilib ovozliq maqola sahifamizda shayx bashir ahmadning biz xitoyga nima uchun urush qilamiz nomli maqolasining oxirini huzuringizga sunamiz usama bin Laden Amerika qarshi jang e'lon qilgan vaqtda musulmon yurtlarga tajovuz qilgan bu xoin dushman qarshi turg'udek al qoida tashkilotining qanchalik moddiy kuchi bor edi Osama bin Laden o'qdinda qanchalik o'q bor edi faqat alloh tavakkul qilish mo'minlarni jihad qiziqtirish allohga yaxshi gumon qilishla bor edi xolos alloh taolo mundoq deydi ey mo'minlar sizlar allohga ya'ni allohning diniga yordam bersanglar Allah sizlarga düşmanlarga qarshi yordam beradi. Qadimlarni urush maydonlarida barqaror qiladi. Sura Muhammad 7. oyat Alloh taolam mındaq deydi. Agar Alloh sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kishi yengalmaydi. Sura al imron 160 oyat Alloh taolam Teala deydi. Oxirda xalqaro va ro'yin xabarlari. الدين كبرى أمة الإسلام سير واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخضوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا رأيت نصرا فاسجدي لله شكرا Әзіз радиоңлығычы қайрындашлар, көпліген радиоңлығычы қайрындашларымыздың күшлік тәлівіні нәзірді тұтып, сәйіпіміздің сирет қысмыны әсліге кәлтұрдық. Төвенді діқтыңлар, пейғамбар салаллаху алейу әсәлімнің тарихыды болсын. Расулуллах, Расулуллах, lekin amri ibn os o'z fikrida chang turib oldi va atsi atigan najashiyning o'rdisiga keldi va podshoh oliylari bu kishilar tehi iso payg'ambar haqida odam tilga olg'ali bo'lmaydigan qo'pol gap so'zlarni qilishida emasmi dedi buni anglagan Najashi musulmonlarga iso alayhissalomga qanday qaraydiganligini so'rab odam avatdi musulmonlar damonliqchi bir oz qo'rqishdi biroq nimali bo'lsin rost gap qilayli degan qarorga kelib podshohning huzuriga kirib kelib edi podshoh ulardan hiliqi masalani so'radi jafar yana javob berib biz iso haqida payg'ambarimiz nima deb tushuncha bergan bo'lsa shuni deymizki u allohning bandasi allohning payg'ambari va ruhi shundoqla allohning yodliq bo'lishdan voz kechgan maryam onaga ilqi qilgan kalimasidir dedi. Bu çağda Nacashi qo'liga asını elib, Alloh bilan qasamki, sening deganlaring Ihsoning ahvoliga mushu hasada chinigandek keldi, dedi. Shuning bilan uning vazir vuzrolari bir-biriga qarshib jimib qolishdi. Najashi ularga Alloh bilan qasamki, garchi sizlarning idiyanglardan o'tmasam shundoq, dedi. Ondan musulmonlarga qarab qaytinglar sizlar mening davlatimda omon esandirsizlar sizlarga azor berganlar jazolanadi sizlarga azor berganlar jazolanadi sizlarga azor berganlar jazolanadi sizlardan bir kishiga arziyat yetish badiliga bir tog'dak oltinning mening bo'lib qilishini xohlamayman dedi ondan keyin u yanada devaylab turgan navkarlariga bo'sh kishining sovg'a salomlarini qaytirib beringlar u narsalar menga behojat Аллах bilan qasamki, Alloh menga hokimiyatni ato qilganda mendan pora olgan emas. Ondan menmi uni olar edim. Avam fuqaro menga o'zligidan itoat qilgan emas. Ondaq bo'lgan bo'lsa, men menmi ularga itoat qilar edim. dedi. Bu qissani so'zlab bergan Ummu Salima radhiyallohu anha so'zini mushi yerda oxirlashtirib, Шуның белән bu ике элчи элеп килгән нәрсәләрне көтөршеп, падишаһ ордасыдан интайын усал ахвалда чыгып китиште. bizlar Najashining izzat hurmatiga noil bo'lib, nihoyatda obdan turib qoldik, deydi. Yuqorqilar ibni Ishoqning rivoyati. Onundan boshqa tarixshunoslar Amri ibni Asning najashiyga elchi bo'lib borgani Badr g'azatidan keyin bo'lgan deydi. Yana qisman tarixchilar elchilik ikki qitim bo'lgan deb ixtilofni tugatadi. lekin ularning deginidagi ikkinchi qitimliq uchrashishda jafar bilan najashiy o'ttirisidagi savol javoblar taxminan ibn ishoqning zikr qilgan savol javoblariga o'xshab ketadi uning ustiga bu savollarning o'ttirg'a qo'yilish jarayonidan qaraganda bularning najashiyning huzuriga tunji qitim da'vo qilib borganda o'ttirg'a qo'yilgan arzning savol javob teksti ekanligi ma'lum hosil kalam bu qitim mushriklarning hiylasi butunlay mag'lub bo'lib, suiqasdi barbod bo'ldi. Ular faqat o'zlarining hukmronlik doirasi ichidala o'chmanlik nashtirini sanjiy olaydiganligini tunib yetdi. Va shuningdan keyin ularda odamni cho'chitadigan bir xil yomon o'y fikr paydo bo'ldi. u bo'lsimi bu baloyi ofatdan qutulish faqat muhammad sollallohu alayhi vasallamni da'vatdan uzil kesil cheklash yoki uni ujuqtirib yetish orqali ondan mumkin ekan degan o'y fikrlar edi lekin bu ham xiyollarni amalga oshirish mumkinmi holbuki uning tog'isi abu tolib uni butun vujudi bilan qo'g'dimoqda va ular uchun cho'ng bir to'solg'i bo'lib turmoqda ular bu to'g'rida abu tolib bilan yuz turani ko'rishib so'zlashib boqmoqchi bo'ldi qorayish doirlari abu tolibga tahdid soldi qorayish kattavoshlari abu tolibning qishig'i kelishdi va uningga ey abu tolib san oramizdagi peshqadam nopozliq va o'rin martabasi yuqori shaxs biz sanga o'z qerindishimning o'g'lini bu ishidan to'sqin deb bir qancha qitim aytgan bo'lsakmi san uni to'simiding Әмді біз әзбірайы Худа оның әждатларымызны тыллап, бізні ақылсыз хамақатқа чықарып, илахларымызны әйіплешіге чедап тұралмаймыз. Сән оны біз білән өчә кішіштін to'sqin. Яки біз бір тарап, сілер ішкіңлар бір тарап болып, ішкі тарапның бірсі түгешкенге қадар ұрышымыз. Дәп тәхтет салды. Әбу Талыпқа ularning bu aybisi va yuzsizlarcha tahdid selishlari qattiq ig'ir keldi chig'i u rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qishig'a odam avatib chaqirtib keldi va uningga ey qayrindishimning o'g'li bugun qavmi jamoatlari yonimga kelib palon puston gaplarni qildi shuni siz menimi o'zingiznimi asrasangiz qo'limdan kelmaydigan ishlarga meni tanglikka solmasangiz dedi Bu çağda Rasulullah sollallohu alayhi vasallam sellem tağam voz kechadigan o'xshaydi u manga yordam qilishdan ojiz kelgan chig'i deb o'ylab, "Ey tag'a, Alloh bilan qasamki, ular menga mushu ishni tashlash badiliga o'ng qo'limga quyoshni, so'l qo'limga oyni tutqizsimi Alloh bu ishni, ya'ni islom dinini ustunlikka ega qilmaguncha yoki men mushu yo'lda halok bo'lib tugamagicha hargiz tashlamayman." dediyu ko'zlaridan taram taram yoshlar to'kilib yig'ilgan beti chiqib ketib qoldi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uning yonidan chiqib texi yiroqqa bormagan edi abu tolib uni yana chaqirdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam kayniga burilib kelib edi abu tolib borg'in o'g'lim xolig'iningni tashviq qilg'in ishingni davomlashtirg'in Аллах bilan qasamki, men har qanday ahvolda seni qat'i tashlab etmayman, dedi va tövəndəki misranı oxudu. Qasam Alloh zoti birlə tegalmaydı yov sana. Men topa ichra kirib o'rin elib yotqucha. Bar va haqni chakarla hech kishi orturalmas. Шатланып юзі көзің хошаллыққа потқыча. Қорайышлар Абу Талыбның көзіге яны кіріп алды. Quraysh tog'irlari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'z ishini qilchi bo'shashtirmay elib berayotganligini ko'rib abu Talibning uni tashlab ketishga kelmaganligini va uning mushu ish uchunla qurayshlardan munosabatni uzishga va adovatlashishga bel bog'laganligini tonib yetdi shunga ular valid ibn mug'iraning o'g'li Ammor ibn validni elib abu Talibning qishig'i keldi va ey abu Talib, bu yigit quraysh ichida nihoyatda ham kelishgan yigit san uni ap qilib bola qilib beqib olgin u o'zining aql farosati va yaqindan hamdamda bo'lishi bilan seni rozi qiladi bizga mavu sening va ajdodlaringning an'anaviy dinidan ayrilgan va jamoatchilikning birligini buzib orig'i tabriqchilik solgan qerindishingni o'g'lini topshirib bergin biz uni yo'qitib yutayli sanga ziyon yo'q chunki san o'g'ilsiz qolmaysan deyishdi abu tolib ularga javob berib azbiroyi xudo bu nima degan yo'lsizlik sizlar manga bolanglarni bersizlar man uningga osh go'sht berib boqaman man sizlarga bolamni tutib beraman sizlar uni o'ldirib etsizlar olloh bilan qasam bu mumkin emas mangu mumkin emas dedi bu chog'da mutim ibn adi ya'ni navfal ibn abdumanofning o'g'li ey abu tolib qavmi jamoat sanga insof bilan taklif berdi va sangmi yoqmaydigan ashundoq ishlardan qutulishni o'yladi nima deb san ularning taklifining hech qaysisini qabul qilmaysan devidi abu tolib azbaroyi xudo sizlar qat'iy insof qilmadinglar lekin sanmi gepingdan qaraganda mendan yuz o'rib ashularga bo'lishmoqchi bo'lgandek qilasan ixtiyoring qo'lingdan kelganini qilg'in dedida gapni uzivatdi tarixiy manbalarda bu ikki qatimliq suhbatning vaqti aniq zikr qilinmagan lekin aloqador ahvollar va ilmiy paketlarga asoslanganda bu ikki qatimliq suhbat bisatning 6 yilining o'ttirlarida bo'lganligini va ikki qatimliq suhbatning oraliqida ko'p vaqt o'tmaganligini bilib olg'ili bo'ladi أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله Aziz qeyrindaşlar, diqqətinizlər Abdurrahman Qazinin dəvətidə bolsun. İnnal hamdalellahi nahmeduhu və nestainuhu və nestağfiruh və na'uzu billahi min şururi enfusina və min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والغزو ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبتله جور جائر ولا عدل عادل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة وبعد aldı bilan alloh subhana taoloning bizni inson qilib yaratganligiga Shundaqla shu insonlar ichidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ummat qilganligiga va u insonlarning ichidan musulmonlarning muhim sifatlaridan biri bo'lgan muhojir va mujohid sifatiga muyassar qilganligiga shundaqla ularning ichidan yana jihad ibodatini jamoatlashgan holda ado qiladigan e, mu'minlarning qatoridan qilganligiga hamda etish bilan so'zimni boshlayman qarindoshlar Biz bugünkü darsimizda İslam ummatining mujohid ummat ekanligi haqida o'zaro o'rtoqlashmoqchi. Mening bu temini, ha, mening bu temini tanlashim, ya'ni İslam ummati mujohid ummat. Ha, texnik konkur qilib etsak, musulmon demak mujohid demak degan bu temini tanlashimga tuvandagi ishlar sabab bo'ldi. Bugungidek jihad xas bir turkum kişilərinin g'aridan yuklanib qalğan. Jihatdan qilib qolganlar jihatni xuddi miyit namozini ma'lum sondagi bir turkum kishilar ado qilsa, boshqalarning gadindan saqit bo'ladigan amallar tushunib qilib, ana shu farz jihatdan qilib qilishga o'zini o'zirlik hisoblagan ahvol mavjud bo'lganligi. Shundaqla bu xil xato fikrning musulmonlar ichida kengir tarqalganligining, hatto ba'zilarining unundan halqib, hozir jihatning vaqti emas. Jihad qilganlik hozirgi zamon taraqqiyoti bo'yicha ish tutmaganlik Hozirgi dunyo qo'ral ko'tarilgan dunyo emas, balki ishlarni tinch, diplomatik yo'llar bilan hal qiladigan dunyo deb bilib bilmay kufrning qiltiqiga dastlab selayotganligi. Shundaqla bundak kishilarning Allohning chaqirig'iga ovoz qo'shmaganlik tufayli dunyoda xar, ya'ni kofirlar qul bo'lib o'tishdan iborat dunyoda xar. Oxiratda alamlik azobga duchor bo'lish yo'li qarab ketib qolganligi sabab bo'ldi. Ya'ni yuqorqi amallar meni bu tema haqida to'xtalishga majbur qildi. Qarindoshlar, hammamizga ma'lumki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan keyin barliq kelgan xalifalik, ya'ni Usmoniy xilofat Sultan Abdulhamid xonning davri kelganda islom dushmanlari tomonidan 1924-yil, ha, milodiy 1924-yil yiqitildi. Shuningdan tartib taki hozirgacha dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlar bosh qilib tajovuzchi kafirlar Xitoy kofirlarga o'xshash tajovuzchi kofirlar yoki yerlik murtad kofirlarning talantariji, zulmi va xorlish ostida yashab keldi va kelyotdi. Mana bu xil holatni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mono hadisi ham izohlab berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadisida yaqinda barli xalqlar yaqinda barliq xalqlar, ya'ni kafir firqalar, ozg'un guruhlar sizlarga qarshi har tarafdan xuddi tamoq yeguvchilar o'zining qochsig'i birsini chaqirishgandek, sizlar bilan urushish, shoni shavkatinglarni sundirish, davlatinglarni va mol-mulkinglarni talantaraj qilish uchun bir-birini chaqirishadi. Deganda sahob kiramlar va min qillatin nahnu yawma izin Ya Rasululloh, bu shu kunniki bizning sonimizning ozligidimmi? Ozligidimi shunda ular bir qoch olashgandek o'lishib kelamda. deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bal antum yawma izin kaseer balki sizlar u kunda nihoyat ko'p balki sizlar shu kunda soninglar nihoyat ko'p walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sayl lekin shijoatinglarning kemayib ketishi qadr qimmatinglarning tuvallab ketishi sababli ha salning ko'piga o'xshash bir ko'pik ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المحبة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن Düşmanlarının kalbinden, düşmanlarının kalbinden korkunç, yani sizlerden hayvetinler kötülük kütüdü. Sizlerden kalbinlerde vehn peyda kılındı deyin. Degende sahabe-i Ya Resulullah, ve mel vehn, ey Allah'ın elçisi, vehn degen nime? vakti Peygamber vaqtda payg'ambar ve alayhi vasallam dünya ve va karahiyatul Bazı rivayetlerde, rivoyatlarda hubbul hayot ve karahiyatul maut deb kegen. Ya'ni sizlarning dunyoni yaxshi ko'rishinglar, o'limni yomon ko'rishinglar. yoki hayotni yaxshi ko'rishinglar, hayotlikni yaxshi ko'rishinglar va o'limni yomon ko'rishinglar deb kelgan. Yana ba'zi rivoyatlarda, ba'zi rivoyatlarda karahiyatikumul qital sizlarning jangni, ha, jangni yaman ko'rishinglar. Ya'ni Alloh yo'lidagi jihatni yomon ko'rishinglar deb e, rivayet kelgan.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 Ey özür imanın şartlarını hazırlayan müminler! Sizlerden kim ki murtad bulur diken, yani özünün dininden yana diken, Allah onun ornına Allah onun o'rniga Allah ularni do'st tutadigan. Ha, birinchi Allah ularni do'st tutadigan. Ikkinchi, ularni Allohni do'st tutadigan. Uchinchi, mu'minlarga kuyindigan. To'rtinchi, kofirlarga shafqatsiz. Beshinchi, Allohning yo'lida jihad qiladigan. Ha? Oltinchi, malomat qilg'uvchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi dedi. Demak, bu kelgan Alloh yaxshi ko'radigan, Allohmi ularni yaxshi ko'radigan, ha? Mana bu mu'minlarning sifatining ichida jihad qiladigan. Ya'ni Alloh yo'lida jihad qilgan bu degan bir sifat bor. Ya'ni Alloh yo'lida ular mujahid degan bu sifat bor. Demak, Alloh subhanahu va taolo mana bunday kishilarni yaxshi ko'radi ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning والغزو ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبتله جور جائر ولا عدل عادل degan hadisi. Ya'ni g'azat meni Alloh subhanahu taolo payg'ambar qilib aytgandan tortib, toki meni ummatimning oxiri dajjal qarshi urush qilgan qadar, ya'ni qiyomat qadar davom etadi. Uni zolimning zulmi, odilning odilligi bekor qilib o'tmaydi degan. Mana bu so'z ham qiyomat kishi yashagan islom ummatida jihad sifatini doimo tepildiganligi. Ya'ni bu ummatning mujohid ummat ekanligi bayon qilinadi. Unutun başka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den "Len yebraha hazaddin qaiman yuqatilu alayhi isabetun minel muslimin hatta taqumes sa'a." Bu dinning ustida musulmonlardan bo'lgan bir jamoat ta qiyomatgacha jihad qilishni davomlashtirdi degan hadis. Va undan boshqa "Al-khaylu maq'udun fi nawasihal khayr ila yawmil qiyamatil ajru val maghnam." Otning ko'kilisiga qiyomat kunigacha yaxshilik chigilgandir. U yaxshilik bo'lsa savob va g'animatdir. deya hadis. Bu yerdagi al-khayl maqudun fi nawasi al-khayrni e, muhaddis ulamolar Alloh taolaning yo'lda jihad qilish uchun otlarni tayyorlashga bir qiziqtirish bor deb qaragan. Uning boshqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu'istu bayna yadaysa bis-sayf hatta yu'badallohu wahda la sharika lah va ju'ila rizqi tahta zulli rumhi. Men qiyomatning oldida Allohning yakigana tangdasiz holda ibodat qilinish uchun qilish bilan payg'ambar bo'lib avatildim. mening rizqim nayzamning soyasi ostida degan Ondan boshqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana la tazalu taifatun min ummati yuqatiluna alal haq zahirina ila yawmil qiyamah. Meni ummatim ichidan bir guruh kishi qiyomat kuni kelgan qadar insonlar ustidan g'olib holda haqni barpo qilish ustida urush qilish bilan davomlashib turdi, ya'ni jihad qilish bilan davomlashib turdi degan. Mana bular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan intan uch hadislar bo'lib, haqiqat ustida jihad qilingan toifatul mansurani Isa alayhisalom tushgan va barlik ma'mullarning ruhini olib ketadigan bir ming shamol chiqqan qadar mavjud ekanligi va davom qiladiganligi. Ya'ni haqchilik bu ummatning hamisha mujohidlik salohiyati bilan o'tirib chiqadiganligi o'shanlashadi. Demakchi, yuqori hadislardan, yuqori hadislardan shu qiyomatgacha mavjud bo'lib turadigan e, shu bir turkum musulmonlar jamoatiningki e, mujohid jamoat, ya'ni mujohid ummat ekanligi e, ro'shan bo'ladi. Mana bu toifaning tarkibiga kishilarni jihatdan to'smaydigan amaliyotchan olimlarning birinchi bo'lib kirdiganligi. Mayli yolg'iz jihat qilsin, mayli jamoa shakli jihat qilsin, o'zida mujohidlik salohiyatini hozirlagan Rabbiga sodiq mu'minlardan ham kirdiganligida hech shak yo'q. Qirnashlar. Demak bu toifa hozir qadar davom etib kelibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zi bo'yicha buningdan keyinmi toki davr qiyomatgacha ham o'z mavjudligini saqlab qola oladi. Payg'ambar alayhisolamning hayotiga nazar tashlagan bo'lsak, shirk va kufrning kishilar qalbidan shundaqla zimmindan pokiz tozalanish uchun uning muborak hayotini butunlay qurbonlik berish, badal to'lash, hayotini taqdim qilish, ya'ni jihad ekanligini ko'rib olamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z 19 qitim g'azat hozir bo'lgan. Uning ichida 8 qitimi o'zi bevosita qatnashgan. Qo'shin avat o'zi chiqmagan urushning soni 36 ga yetgan. Ha, 36 ga yetgan. Sahabalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin Paris, Rom, Turk, Qibti, Barbar, ha, Barbar va boshqalarning yurtida g'azab qilgan. Keyin Shayxul Islom Ibn Taymiya, mashhur mufassir e, Ibn Kasirlarmi shu mazgilda Chingiz Xonning tajovuzchilik qilish jihad qilgan. Yaqin zamon islom tarixi qaragan bo'lsak, Muhammad Fatih, Salohiddin Ayyubi, Umar Muxtar qatorli haqiqatchilarmi mujohid ummat bo'lib hayotini oxirlashtirgan. Shahid doktor Abdulla Azam, Ha, shahid doktor Abdulloh Azam, Osama bin Laden, Hasan Mahsum, olim Abdul Hakim ham Mahsum qatorli ustozlarimiz ham ana shu mujohid ummat karorini bizga tutashtirib qo'yib Allohga muloqot bo'lgan. Demak, Rasulimiz Muhammad alayhisalom mujohid bo'lgan. Sahoba kiramlar mujohid bo'lgan va uningdan keyingi haq ustidagi musulmonlar hammasi mujohid bo'lgan. Jihad qilish ularning ayrilmas bir sifati bo'lgan. agar biz Allohning rozi qilishimiz ekan payg'ambar alayhisolamning va u payg'ambar alayhisolamga yaxshilik qilib ergashganlarning e, izidan minishimizga to'g'ri keldi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisida fa alaykum bi sunnati va sunnatil xulafa'ir rashidin al mahdiyyin va azzu alayha bin nawazij degan. Ya'ni e, sizlar mening sunnatimni, mening yo'limni va hidoyat yo'lida mangan to'g'ri yo'ldagi xalifalarning yo'lini ya'ni sunnatini lazım lozim ve onu uni iziq tishlanglar tishlanglar degan Eğer biz la ilaha illalloh muhammadur rasululloh degan da'voyimizda rostchil bo'ldik ekanmiz barcha amallarda rasulullohga iqtido qilishimiz gerek. bu nokul halde namaz, ro'za zakat hajlar bilan cheklanib qolmaslik lozim buning uchun cho'qim bizmi mujohid bo'lishimiz kerak shu chog'da biz ummati muhammadiya ya'ni muhammad alayhissalomning ummati doirasiga kira olamiz alloh subhanahu taolo qur'oni karimda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون degan ya'ni payg'ambar va payg'ambar bilan birga iymon etgan iymon etgan zotlar mollari bilan jonlari bilan jihad qildi ana shular ana shular ikkala dunyoning yaxshiliklariga noil bo'ladi ana shular maqsadga yetguvchilardir degan keyindirlar alloh subhanahu taala a'addallohu lahumul jannatin tajri min tahtiha al-anhar xolidina fiha zalikal fawzul azim Alloh ularga ostida o'stanlar yiqib turgan jannatlarni tayyorladi. Ular uningda mengu qorida mana bu cho'ng baxtdir degan. Ondan boshqa Alloh subhanahu taala yana astagfiz billah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakaralloha kaseera. sizlarga ha Allohni oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudir. Demakchi biz payg'ambarning yo'lidan va payg'ambarga yaxshilash agashganlarning yo'lidan mangamiz deydi ekanmiz. Shu payg'ambar hayoti nima ishlar bilan o'tgan bo'lsa, bizning hayotimiz ham shunday o'tishi lozim. Agar biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga va u zotga yaxshiliklar yaxshilikcha agashganlarning yo'lini tutamiz deydi ekanmiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jihodni o'ziga lozim tutibdi. sahabe-i kiramlar özgü cihat mülazım tuttu. Ve ta hazırlıç devam işip gelgen selef salih, ehli ölümalar ve salih kişilerin hemmesi özgü cihat lazım tuttu. Yani bunlar mücahit bulab yaşabı tuttu. Demek biz mi? Biz mi? Özümüzde mücahitlik salahiyetini hazırlaşımız lazım. İbn-i Teymiye, İbn-i Teymiye bir sözü de bu din, he, bu İslam dini kitap, taraza ve tümürsüz puttirap duralmaydı. Kitap, doğru yılgıyı teklese, tömür onun yerden birdi degen. Ana bu so'zdan Ibn Taymiya e, Qur'oni Karimdagi muno oyatning e, tafsiri degan. Yani Allah subhanahu teala'nın ki Estaiz billah لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز degan mush oyatining tafsirida Ibn Taymiya yuqoriq so'zni qilgan. Ya'ni bu oyatning tarjimasi qanday desa, biz haqiqatan payg'ambarimizni ro'shan mo'jizalar bilan avatdik. va ular bilan birga insonlar adolatni barpo qilsin deb kitobni, ha, kitobni, mizonni, ya'ni qonunni, shariatni tushirdik, temirni yaratdik. Temirdan urush qurollari yasalganlik uchun u kuch quvvatni ushlagan. Temirda insonlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Alloh Allohni ko'rmay turib qo'llarni shiltib, Allohga va payg'ambarlarga yordam berganlarini bilish, ha, uchun temirni yaratdi. Allah haqiqatan kuchlikdir, g'olibdir, Э, degan mush oyatining tafsirida Ibn Taymiya yuqori so'zni qilgan. Ya'ni bu yerdagi e, Ibn Taymiyaning so'zidan mana bu din kitob taroza va to'mirsiz putirib turolmaydi ekan qarindoshlar. Shu oyatki va hadida fihi ba'sun shadid degandagi shu fihi ba'sun shadidni e, ulamolar as-silah lil harb deb tafsirlagan. Ya'ni jang uchun bo'lgan e, bir qurol deb ma'no aytgan. Dimashbiyat ibn Taymiyaning e, so'zidiki, kitob, e, taroza va to'mirsiz putrab tura olmaydi deganda, bu din kitob, taroza va qurolsiz, ha? Ya'ni jihad qiladigan qurolsiz putrab tura Ya'ni bir jihad ishora qilinayotidi. Ha? Jihad ishora qilinayotidi. Demak, bizning dinimiz kitap şeriat ve jihadsiz putrab tura Kitap ekan. Kitob to'g'ri yetaklasa, yerden uni mana bu yerdami jihatning bu ummatningki muhim bir sifat ekanligiga bir ishorat bor undaqda jihat bu ummatningki ayrilmas muhim bir sifat ekan mo'minlarning kofirlarni yo'qitishi e, necha bosqichga bo'lindi degan bir savol paydo bo'ldi avvalan butkul insonlar jumladan kofirlarmi birinchi bosqichda islomga da'vat qilindi ikkinchi bosqich e, shu e, islomga da'vat qilgandan keyin iymon etmagan kofirlarning tirik va o'liklardan ado judo bo'lish bosqichi uchinchi bosqich ulardan ayrilish va hijrat qilib boshqa zamonlarga ketish. To'ti ish bo'lsa, Alloh yo'lida ana shu kafirlarga qarshi jihad qilish, jihad qilish. Endi jihad ikki turlik qarindoshlar. Jihad ikki turlik. Jihadu daf va jihadu talab. Jihadu daf ya'ni qovdirish jihadi. Kafirlar bizning ziminimizga besib kirgandan keyin ularni o'zimizning zimirdan qo'g'lab chiqarish jihadi. Ikkinchisi esa jihadu talab, ya'ni haqni kinoyatish jihadi. Shu kafirlarning ziminiga berib, o'z ziminni fatih qilish jihodi ham jihadu talab hamda bu jihadu talabdan cho'zsa hozir yig'ish qilinmaydi chunki navbatda musulmonlar jihadu daf'a nomli uddasidan chiqolmay ha jihadu daf'a nomli uddasidan chiqolmay yotadi biz bu yerda jihadu daf'a haqida qisqichroq to'xtalamiz ya'ni qovdirish jihodi haqida qisqichroq to'xtalamiz Qovilish jihadining dalili nima esa Alloh subhanahu taolaning astagfiz billah va qatilu fi sabilillahi sabilillahillazina yuqatilunakum. Sizlarga urush ochgan kishilarga qarshi Alloh yo'lida jihad qilinglar degan oyat. Ondan boshqa "Faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimisli ma ta'tada alaykum." Ya'ni birovlarga, boshqalar sizlarga qanchalik qilgan bo'lsa, sizlarmi uningga shunchalik qilinglar degan mana bu so'z. Mana bu ikki oyat jihadu daf'i, ya'ni qo'g'dinish jihadining e, Alloh subhanahu taolo tarafidan farz qilib bekitilishi. Ana Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimahulloh o'sha jihadu daf ya'ni qovdirish jihadi haqida to'xtalib, qovdirish jihadi bo'lsa, hurmat, ya'ni jihadu daf'a bo'lsa, hurmat va dinni tajovuz qilguvchini qaytirish turlarining eng kuchli bo'lib, u barliq ulamolarning ittifoqi bilan farz degan. Iymondan qolsa, din va dunyoni buzadigan tajovuz dushmanni orqaga qaytirishdimi, farzroq hech bir narsa yo'q. Shuning uchun tajovuzchi dushmanni orqa qaytirishga hech bir narsa shart etilmaydi, balki imkoniyatning yetishcha dushman orqa qaytirildi degan. Buningdan e, jihadu daf'ini, ya'ni qovdinish jihadini va yana boshqa munosabatli oyat hadislardan e, jihadu talab, ya'ni haqni kimoyatish jihadini inkor qilgan odamning e, mazkur oyat va hadislarni inkor qiluvchi, ya'ni kofir ekanligini ulamalar o'tirib qo'ygan. Alloh taolaningki buni oyatdan dalil qilib turib. billah va ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun. Bizning oyatlarimizni faqat kofirlar inkor qiladi degan bu oyatini. Endi qarindoshlar e, jihad farz bo'lgan ekan e, askariy ta'lim olish har bir musulmonning ustiga farz bo'ladi chunki farz jihadni onasi qilib bo'lmagan narsa ya'ni tayyorlikmi farz bo'ladi shuningdek ta'lim olish alloh subhanahu taoloni va aiddu lahum mastata'tum min quvva dushmanlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishcha qo'ral kuch tayyorlanglar degan so'zi bilan e, ta'lim askariy ta'lim olish farz bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning e, bu yerdagi e, bu yerdagi quvvatni ala innal quvvatar ramyu Ya'ni bilinglarki, e, quvvat degan, kuch degan jazman o'qitishdir deb 3 qitim takrorlagan bu so'zi bilan tafsir qilingan. Ya'ni bilinglarki, kuch quvvat degan jazman o'qitishdir deb 3 qitim takrorlagan bu so'z orqali payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u yerdagi quvvatni o'qitish deb tafsir qilgan. Endi inson hayotida bir qitim ta'lim elib, ondan uni tashlab o'tishi e, buni bilan kifoya qilmaydi. Balki farz bo'lgani o'zining jang qilish iqtidorini saqlab qolish uchun mashqni davomlashtirish. Bu davomlashtirishning farzligini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning man alima ar ramya summa tarakahu falaysa minna Ya'ni kimki o'qitishni o'g'inib, ondan uni davomlashtirmay tashlasa, u bizdan emas degan so'zning bir bilag'ini bo'ldi. Ustoz Abdul Qodir ibn Abdul Abdulaziz ilmda degan kitobda mundaq degan. agar jihad farz bo'lsa, shar'iy uzrisi bo'lmagan har bir musulmonga, garchi ta'lim olmagan bo'lsa-mu, bilmaydigan qurol-yarog yoki jon saymonlari orqali o'ziga va qarindoshlariga zarar yetkazib qo'ymaslik sharti bilan dushman qarish urush qatnashish farz bo'ladi deb deb qaragan. Bununla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin muna hadisini delil keltirgen. La darara ve la durara. Ziyan yetkizish kuma, ziyanı yolsuz karap duruşkun bulmaydı o de. Mani yukurki sözlerden Qarindoshlar, e, shuni bilib olamizki, musulmonlar jihadu daf'i bo'lsin, e, jihadu talab bo'lsin, mana shu jihatlarning birasini qilish qilib buyurilgan. Jihad ba'zi musulmonlarga farz kifoya bo'ladi, ba'zi farz ayin bo'ladi. Ya'ni har holatda o'zining farzligidan tushib ketmaydi. Askariy ta'lim olish va uni davomlashtirish farz. Ham dushmanni o'zining diyorida yo'qotish, ya'ni jihadu talab, ya'ni haqni kengaytirish jihadini jumhur ulamolar oz deganda yilda bir qitim qilish musulmonlarga farz deb qaragan. Mana bu eng tuvan chek bo'lib, buni faqat musulmonlarning ojiz kelishi yoki ularning e, dushmanlar bilan tuzishgan sulisil to'sib qola oladi. Yana bir bilik ulamolar e, qitim soni bilan chek to'xtatmasdan jihad talabni e, jihad qilish mumkin bo'lsa farz deb qaragan. Yani onu yılda bir qitim farz deb qaragan jumhur ulamalarining dalili jizya islom diyoridagi musulmon va mu'min fuqarolarga jihatning o'rni perez, Shunga jizyani ulamolarning ittifoqi bilan yilda bir qitim elish farz. Shuning uchun jizyani o'rinda turg'uvchi amal, ya'ni jihad yilda bir qitim qilingan bo'lish kerak degan. Ha, uni bosh qatada Alloh subhanahu taolaning avvala yarawna annahum yuftaruna fi kulli amin marra aw marratayn thumma la yatubuna wa la hum yazakkarun degan mush oyatidan, ya'ni ular o'zlarining har yili bir yoki ikki qitim sinilganligini, sinilganligini bilmamdi, ammo ular tövbe qilmaydi. ha ya'ni nifaqdan qaytmaydi, ibrat olmaydi degan mush oyatining tafsirida, tafsirida ular yildi bir yoki ikki qitim g'azat qilish bilan, jihad qilish bilan sinildi degan so'zni naql qilgan. imom qurtubiy bo'lsa jumhur ulamolarga o'xshash yildi bir qitim g'azat qilishni farz uning ortiq bo'lgan naflar deb qaragan demak qarindoshlar hozirgidek o'zini musulmon sanayotganlar ha musulmonlik qilib qilayotganlar jihadu dafa ya'ni qovdirish jihadini o'zini atgan shunday bir ajablanarli ahvol ostida ulamolar jihadu talab ya'ni haqni kinoyatish jihadini oz deganda deyildi bir qitim bo'lsin qilish farz deb deyapti o'yinish deyish qarindoshlar bu agar biz alloh subhanahu taolaning va'iddu lahum mastata'tum min quwwa dushmanlarga urush qilish uchun qo'llaringizdan kirish qo'lga kuch tayyorlanglar degan so'zida kelgan jihad qari vaqt tayyorlik ko'rishning farziga e'tibor bilan qaragan bo'lsak islom ummatining birinchi bo'lib mujohid ummati ekanligini ha bu ummatning asosli qilg'ishining va uning aloyligining jihad qilish ekanligini bila olamiz ya'ni İslam ümmeti ya ki jihadu dafa ha cihadı, ya ki jihadu talab ya'ni haqni kengaytirish jihadi bilan mashg'ul ekanligi oshkora bo'ldi jihadning bu ummatning ayrılmaz bir sifat ekanligi bu ummatning mujohid ummat ekanligi namoyon bo'ladi endi musulmonlarni jihaddan faqat ojizlik qilib to'sib qoladi bu chog'da tayyorlik qilish vojib shuning uchun kofirlarning musulmonlarni qurolga erishib kelishdan to'sishda naqadar tirishayotganligini ko'ramiz Baxta Allah subhanahu wa ta'ala وَدَّلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ an aslihatikum أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ alaykum مَيْلَةً wahida. Ya'ni kafirlar sizlarning qorallaringlardan, ha, nars keraklaringlardan g'aflat qilishinglarni, shuning uchun sizlarga tuyuqsiz hujum qilishni arzu qiladi, deish orqali deyishar qilib kofirlarning qo'limizga qo'ral chiqib kelishdan har vaqt hazar aylaydiganligi ha va buning qarta to'sqinlik qilib borganligini alloh subhanahu taolo bayon qilyapti agar jihad qilishni oziq to'sib qoladigan bo'lsa qarindoshlar alloh taoloninki e, dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun e, qo'linglardan kelish qora kuch tayyorlanglar degan so'ziga asosan tayyorlik qilish vojib ibn taymiya rahimallohmi e, mana shunday gapni qilgan yo'qliq so'zlardan qarindoshlar musulmonlar bilan kofirlar o'tirsidagi bo'lgan aloqaning asosliq ha, urush ya'ni cihat, ha urush aloqasi ekanligini bila olamiz mayli jihadu daf bo'lsin jihadu talab bo'lsin asosliq aloqaning urush aloqasi ekanligini bila olamiz Bunun ham Allah Subhanahu taolaning vaqatiluhum hatta la takuna fitnatu va yakuna ad-din kulluhu lillah. Fitne tugagan, din butunlay Alloh uchun kadar, qadar ularda urushinglar degan oyatidimmi? Bu ummatningki cihat qilish ayrılmaz va davomiy sukut ekanligini bilib olamiz. Ba'zi kishilar shunday deyish mumkinki, musulmonlar bilan kofirlarning o'tirisida bo'lgan aloqadagi asos tinchlik deyish mumkin. Buningga astagfirullah va in lis-silmi fajnah laha. Agar ular tinchlik moyil bo'lsa, sen tinchlik tinchlikqa bo'lgan degan bayat dalil qilish mumkin. ana yuqorqi so'zlardan, yuqorqi bizning aytgan so'zlarimizdan islom dini tinchlik chaqirmaydi deb tushunilish bo'lmaydi. Balki islom dini tinchlik chaqirdi. Shundaqla o'zining xos manhejiga tayanib turib tinchlik chaqirdi. hamda bu tinchlikni butun mahluqatlar xohlaydi butun mahluqatlar xohlaydi bu vaqt alloh subhanahu taolo astag'iz billah va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ey muhammad alayhissalom sizni biz butun ahli jahon uchun faqat rahmat qilib yaratdik degan so'zni isbotlaydi agar agar butun mahluqatlarga bu tinchlik osoyishlik vujudga chiqmaydi ekan u chaqda u chaqda qandaq va qatiluhum hatta la takuna fitnatu va yakuna ad-din kulluhu lillah fitna tugagan din butunlay Alloh uchun bo'lgan qadar ular qilish jihad qilish qanday bo'ladi farz bo'ladi endi navbatdagi vaziyat ha insonlarning jumladan musulmonlarning ahvolini tahlil qilgan bo'lsa qarindoshlar insonlarning ahvoli jumladan musulmonlarning ahvoli jihadni taqozo qiladi bu xil holat davri qiyomatgacha ham davomlashadi chunki shayton va uning qo'shoni zaminda har vaqt mavjud zaminda har vaqt mavjud shayxul islom ibn taymiya rahimulloh ham e, o'zining bir so'zida aksarul ayati val hadis fi babi salati val jihad degan e, ya'ni oyat va hadislarning ko'pinchisi e, namoz va jihad borasida kelgan degan bir mashhur so'zni qilgan ya'ni islom islom dinimizda jihad xuddi namozga o'xshash muhim bo'lg'ashqa oyat hadislarning ko'pinchisida takrorlanib kelgan Undan boshqa Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astagfirullahi billah va lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin va nabluwa akhbarakum. Ya'ni biz sizlarni albatta jihad qamir qilish va mushaqqat kishilarni qilib qilish bilan sinaymiz, sinaymiz. Taqslardan ishchanlardan Alloh yo'l jihad qiluvchilarni va jihadning mushaqqatlariga bir dashq berishlarni bilgan qadar sirlaringlardan vaqf bo'lgan qadar e, sizlarni sinaymiz degan so'zdimmi alloh subhanahu taolo bu ummatning imtihonining boshqa amallarning qatorida ham jihad taklif qilishning borligini eskartdi demak islom ummati mujohid ummat bo'lg'ach har vaqt jihad ibodati taklif qilinib turdi va dushmanlar bilan uchrash orqali sinildi demish. Rasulullohning hayoti qayta nazar tashlagan bo'lsa, qarindoshlar, payg'ambar alayhisalom Alloh yo'lida mujohid bo'lishga va shahid bo'lishga to'liq merisman bo'lgan. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda vallazi nafsu muhammadin biyadi lavadittu an aghzuva fi sabilillahi fa uqtal summa aghzuva fa uqtal summa aghzuva fa uqtal ya'ni jinim omonatli bo'lgan zot Alloh bilan qasamki Allohning yo'lida g'azab qilishni yaxshi ko'raman anondan keyin o'ltirilishni anondan keyin g'azab qilishni anondan keyin o'ltirilishni anondan keyin g'azab qilishni va anondan keyin o'ltirilishni orzu qilaman degan Chunki bu yergi shahidlik qarindoshlar shu mujohid bo'lganlardan vujudga keladi. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mujohid bo'lishni qayt-qayt orzu qilgan. islom ummati qarindoshlar xorliq uchun yaratilgan ummat emas balki hayotning barcha Allah Alloh qulchilik dünyada dunyoda üstün ustun holda yaşayış yashash yoki bu yo'lda shahodat ne'matiga erishib oxiratda mangulik baxtli hayotni qo'lga keltirish uchun yaratilganmiz alloh mo'minlarga g'alaba nusratni 14 asr ilgari va'da qilgan Alloh sana ta'ala fa inna hizballohumul g'olibun. Haqiqatan Allohning qo'shini ular g'alaba qo'shlar degan. Shuning ishonchimiz komil bo'lsinki, qarindoshlar, kofirlar cho'qim mag'lub bo'ladi. Dunyo kofirlarining qatorida, ha, avvalo mavzudon hozirgi Xi Jinping kattabosh bo'lgan bu dinsiz kommunist kofirlar davlati ham cho'qim rasvolar cho'qilib tushdi. Xuddi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dövrdə Ərəb cəzirəsini beşik yegan Əbu Cəhil başçılıq kafirlərinin Bədr qəzətində hə İslam leşkerləri tərəfindən öldürülüb, onların körümsüz, sesigan cəsədləri hə Bədr qutuğa təşlanğandak inşallah çoxum onları həm qulab düşdü. Möminin qalbi ləzzətlənən bu görünüşni xuddi ilgiri sahabi kiramlar tamaşa qılğandak inşallah haman bir avlad müsəlmanlar öz gözü bilan tamaşa qıldı. Velillahil izzatu velirasulihi velil mu'minin. Qardaşlar, Allah yolki cihat Allohga jihad musulmonlar giribta bo'lgan butun kasallarga davo. Agar yizib yurgan kishilar bo'lsa, jihad ibodatni hiya qilsin. Bu orqali hidoyat yo'liga kirib olsin. Alloh taolo Qur'oni Karimda astagfirullah vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana va innalloha lama'al muhsinin. Biz uchun kurash qilganlarni, ha, biz uchun jihad qilganlarni albatta yo'limizga yetaklaymiz. Alloh haqiqatan yaxshi ish qiluvchilar bilan birlidir degan. Eğer Müslümanların hem kaygı, musibet, könsüzlükler çırmağın olsa mücahit olsun. Mücahit olsun. Yani Allah yolu cihat kusun. Bu xil holat navbatda butun musulmonlar tepiladi. Ya'ni g'am qayg'u, musibat, ko'ngilsizliklar hozirgi ummatni chirmab olgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu vaqtda alaykum bil jihad fi sabilillah fa innahu babun min abuabil janna yuzhibullahu bil hamma val ghamma degan. Ya'ni Allohning cihat qilishni o'zingizlar lazım istiyorlar. haqiqatan u Allohning jihad qilish jannat ishkirdan bir ishik bo'lib, Alloh taolo uni bilan g'am va qayg'ularni ketkizdi degan. Agar musulmonlar xarza zabillik yashayotgan bo'lsa, mujohid bo'lsin, jihad qilsin. Bu ham hozirgi musulmon dunyosiningki real holati. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sellem bu haqda bil ayna va akhaztum aznabal baqar va raditum biz zar' ve taraktumul cihad sallallohu aleykum zullan la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum." Soğudu bilan shug'ullansanglar, ha jazoni aralashuv savdo bilan shug'ullansanglar farzay emilgan jihatni tark etib chorvalarni beqish va uni ko'paytirish bilan mashg'ul bo'lsanglar ha dehqonchilik bilan qanoatlansanglar alloh taolo shunda bir xalliq mubtalo qilib qo'ydiki sizlarni toki sizlar dininglar qaytmag'icha ha ya'ni dininglar ko'rsatib bergan jihod ibodatni ado qilmag'icha u xalliqni ustinglardan ko'tarib o'tmaydi degan shunga har zabonliqda yashayotgan kishilar shundan qutulaman deydi ekan jihod yo'lini tanlasin mujohid bo'lsin islom shariatidagi besh zaruriyat, ya'ni din, jon, mol, obro' va aql mana shu jihad bilan qo'g'dildi. Qachonki bulardan birasi tajovuz tushirgan bo'lsa, shu xalqda jihad tark etilibdi odam. Ozg'unlik, yo'limizni topmaslik, buning darisi yanala Alloh yo'lida jihad qilish, ya'ni mujohid bo'lish. Jihadni tark etishning jazosi zaminni izib yurish. Buningga e, jihadni tark etguvchi Bani Isroilning zaminni 40 yil izib yurganligi dalil. mana bu jihadni tarikat qiluvchilar cho'qim yo'li qo'ygan taqdiriy jazolar qarindoshlar shunga Allah taoloning bu jazolardan salomat qolamiz deydi ekanmiz o'zimizda mujohidlik salohiyatini hozirlashimiz lozim alloh subhanahu taolo qur'oni karimda va qatiluhum hatta la takuna fitnatu va yakuna ad-din kulluhu lillah ya'ni fitna tugagan din butunlay alloh uchun bo'lgan qadar urush qilinglar deyapti bazıları ba'zilar ki biz qanday bu buyruqni ijro qila Ha? Va alank biz musulmonlarimizda ojiz, chechilan o'tirsak va hijrat qilish jihad sepi qo'shish imkoniyatimiz bo'lmayotsa deish mumkin. Biz bu savolga Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahullohning munosib so'zi bilan javob qaytaramiz. Agar ojiz kelganlikdan jihatning farzlik amaldan qolgan chaqda kuch va jamiyatni hozirlash orqali jihat tayyorlik qilish farzlik o'rniga o'tadi degan. Keyin yana chunki bu farzni uningsiz o'rniga bo'lmagan narsaning, ya'ni vasning hukmining farz degan. Shuni biz niyatlar orqali kelgan qarindoshlarga e, Alloh yo'lida e, jihad qilishga o'zimizning imkoniyat doirasida tayyorlik qiling deb javob beramiz. Ya'ni jihad tayyorlik qilish qarindoshlar ikki xil bo'ladi. Iymoniy tayyorlik va moddiy tayyorlik. Endi bularning tafsilotiga kirsak, gap uzilib ketadi. E, inshaalloh munosib materiallardan ko'rib olsanglar yaxshi. Demak, qarindoshlar yaqin qasrda musulmonlar quvvatning, azizlikning manbasi bo'lgan Qur'onni tashladi. Ha, Qur'onni tashladi. Sharq Turkiston musulmonlari ham Qur'onni tashladi. Lekin dal aksicha butun dunyo kafirlari to'liq qo'llandi. Ilg'ar jang texnikalariga ega bo'ldi. Buning uchun ular barligini otadi va o'zaro hamkorlashdi. Ammo Qur'onni tashlamaganlar ila ham aziz yashayotdi. Masalan, Afg'oniston. Afg'on xalqi eng kambag'al, eng ojiz turg'uliq, biz mujohidlar buning amaliy shohid bo'lib turibdik. Amerika boshlig'idagi 36 davlat qo'shiniga qahshat qizarib berdi. Islom qo'shinidan boshqa hech bir qo'shin g'alaba qila olmagan bu xalq yaqingi 30 yil mobaynida Rus va Amerikadan iborat ikki xalqaro zomigal davlatni g'olatdi. Buning sifatiga Afg'on tog'lari ularning qabristonligiga aylandi. Demak, eng ojiz davlat eng kuchli ikki darajadan tashqari imperiyani yiqitdi. musulmonlarning aqidasini o'zgartirish uchun barliqini dog'i tikkan bu ikki imperatorlikni Alloh subhanahu taolo o'zining kamoli qudratini namoyon qilib, faqat yordamdan Alloh tarafidan ekanligini isbotlash uchun mo'jiz qilib, eng ojiz bir xalqning qo'l orqali vayron qildi. Buni ibrat olg'uvchilar uchun, aql egilari uchun katta ibrat va ajoyib bir nasihatlar bor qarindoshlar. Mana bu islom ummatining ayrilmas bir sifati bo'lgan jihad nomiyisi. Ya'ni jihad ibodatining birikti. mujohid bo'lganlikning fazilati bor qarindoshlar to'g'ri bu jihad nafsiga ig'ir kelgan ibodatlarning qatoridan lekin shuni aslini chiqarmasligimiz kerakki bu jihadda biz charchagandek yoki biz qiynalgandek kofirlar ham charchaydi balki bizdan battar qiynaldi va charchaydi chunki ular dunyo manfaati uchun urush qilayotganlar xolos ya'ni Allohdan ajr tilmaydiganlar bizchu ular tilmaydigan ular so'rmaydigan narsani biz Allohdan so'raymiz الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ده ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما يعني دشمن نوار قصدن قوغلاشقا سوست قمانلار ها جهات سوست قمانلار اگر سلر قينالسانلار او دشمنلار ما خد سلر قوخشاش قينالدو Onun başqasılar onlar ümid qılmaydığanlarsın. Yəni şəhid buluşunu, savabını və الله Allahdan ümid qılısılar. Alloh bizga bilguvchidir, hikmat bilan ish qilishdir degan. Qardoshlar, musulmonlarning oldida izzat sharpanashlik keltirish uchun faqat bir yo'l turibdi. U bo'lsa-mo islom qaytish. Shuni bu izzatni qo'lga keltirmoqchi bo'lgan kishi jihadning islom ummatining ayrilmas bir qismi ekanligini haqiqat tunib yetsin.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 فؤادي أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي وغريبة وحبيبة وأسيرة وغريبة وحبيبة وأخيا ليتني مت منذ قرون أو لعلها غاشية عيوني كانت الأخت منا قرون والأبي قطيع اليدين ليتني مت منذ قرون أو لعلها غاشية عيوني سامت الأخت منا قرون والأبي قطيع اليدين يا له منظر من رآه يسكب الدمع في المقلتين يان هل دمعي من عيوني تاركا ذكراه في القلب الحزين أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي وغريبه وحبيبه وأسيرا وغريبا وحبيبا وأخيا دنس الغاصبون حمانا وإلى الأسر قادوا نسانا وشباب العقيدة تاهوا في السبات تناسوا أسانا دنس الغاصبون حمانا وإلى الأسر قادوا نسانا وشباب العقيدة تاهوا في الثبات تناسوا أتانا ويح قومي كيف ينسون العذارى يلتحفنا الذل في سجن النصارى ويح قومي كيف ينسون العذارى يلتحفنا الذل في سجن النصارى أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي وغريبة وحبيبة وأسيرة وغريبة وحبيبة وأخيا الله تكبير جزاك الله خيرا Aziz qarindoshlar, diqqatinglar yardarlar ziyoratida bo'lsin. Buni bir ijroqiyaga bordi qamdi bizga deb Afg'oniston Pokiston chegarasi mana yaqinda murtad askarlar bor dedda. Rostagandek mashallah kech kelib o'rlashdi qarovullikni yozdik. G'ayq ketimizda charchashdi. keyin arsni tug'a vaqtimiz qarasak pikalni ovozi kelib turdi amerikani otgan yo'rqinchoqlarni ko'rib hmm. turibmiz endi osma degan jup yo'rqib ketdida yiqilgan maqsad shu kamtiliga pika degan bulbuldek sayrab chiqadi endi shu haqida qalay eslatgan shu kechilikda ya'ni o'qlar etilayotgan shu yo'rqinchoqlar chiqayotgan pikadan sayrab turgan ovozlarda bu endi shu alloh mujahid mustahkam duo qilmizda inshaalloh shu maskandan hmm. chiqsak oldiramiz ham shu janglik tezroq bir ishtirok qilsak shunday jonli bir bo'lsak bir qiziqish borda bir alhamdulillah alloh taolo shu qalbim o'sha pokiz bo'ldi ekan bir ixlos bilan hmm. alloh taolo qabul qilgan bo'lsin inshaalloh ko'ngil xo'sh endi alhamdulillah hmm. bizani vatanda televizorda xabarlarda anglab amerika unda amerika undan madaniyat unda dunyo bo'yicha birinchi aqlliq millat taraqqiy topgan davlat taraqqiy deb hammadan qolsa bir ilah bo'lib ketaylikda hmm. alhamdulillah shu shu tag'inni orasida og'iz bilan yeb gadangiz to'yib qon qusib tug'an holatlarga shohid bo'lib turgandida shu yerdan aram xudo bir kechani tortqizolmaydi alhamdulillah cheksiz shukur qayerdan birisi kelib shu bir o'q kelib bir pidoyi kelib go'mir qilib tizinib ketamiz deb qarab turgan gap alhamdulillah cheksiz shukur alloh har qildi yana keyin u yerda taqriban yigirma kun dars oldik u yerda bizni darsimiz boshlandida arlohda qo'mondan kelib biri yo'qilda nas karakterimiz qaralik kapturda hamda yemak hmm. ichmak narsa kapturda lozim e, lozimliq um, materiallar misol portilish kelsa portilish buyumlari hmm. bir asosan portilish buyumlarini yasashni o'rganmaydi ekanmiz portlitish buyumlarini dastlabki qadam tanishsak bo'ldi modlarni fiziklik ximiyalik xususiyati misol qanday part portlandi o't portlandi va yoki bir urilish bilan portlandi qanday saqlaymiz qanchalik saqlag'ili bo'ldi saqlag'ili bo'lmaydiganlar bormi temperaturasi qanaqa ekanmiz shu yerda keyin u darsimiz yigirma kun bo'lgancha yana ehtiyot ehtiyotni yo'li shu ekan endi birinchidan ko'p olmaydi ekanmiz ikkinchidan o'rinni qaralik qilib yetkazib turdi ekanmizda tarqilib turdi ekanmiz keyin yigirma kundan keyin yana bir yana bir yoqga topdiq shu yoqqa boramiz shu yoqqa ko'chamiz dedi ma'qullab aniq yana bir oy ko'cha bir kecha ham keldikda hamda hmm. u bo'yni oldirma kaynim esimda qolmadi undan keyin bir oqsoqollar bo'yni oyi keldi hmm. alloh rozi bo'lsin alloh qabul qilsin ko'p ixlosman degan ajoyib kuyindi bizga e hmm. tomoq yedingmi bosgan ochma putin tusib qo'yma qulon shundayda hijil qilib qorinib ketadigan ketiradigan gapda yana nima kerak deb turdida subhanalloh soqolli xayr bo'lmay alloh rozi bo'lsin uni mehmonxonasida bir bombardimon bo'g'icha allohu alam bir hafta dars qildik bir kun namozni o'qib turdiq abdumalik rahimulloh birisi to'lg'anda qildi darhol xil namozni o'qib qolgan vaqt zikr qilib qolgan qur'oni islom chiqdim chiqsam tomni orqada tomni u tarafi egizda endi bunday qarasa besh ko'rindi lekin tomni bu tarafi o'yil taraf pastlandi assalomu alaykum va alaykum assalom deb san qo'mondan hammangni yotgan ko'plaringni yemak ichmakingni ilib bir ikki kunni tayyorlab chiqsin dedi Hmm. tonglar arasida kirib ketamizda darsni oxirlashib qolganmi fajr dars portlatish darsi hmm. portlatish bosqichiga kelgan avval shuni tanishib ketamiz hmm. keyin darsni eng oxirida xulosa qilib bir portlatish amit aparimizda bir e, yasagan modlarimiz o'zi portlatib kelib qo'ygan modlarimiz portlatib degan keyin ma'qul deb ustoz bilan sakkiz birodar biz e, uch yo'l uch liniya bo'yicha tog'dan pastlab uchtoq bosgan biz kishi abdumalik rahmalloh alloh qabul qilsin ig'ir qadamda deda manga bir xil tushkunda endi ukam men bo'lsam bir haftadan oldin askarni bombardimon qildi endi maskanni kim shahid bo'ldi desam sen kam dedi ustoz lutfulla birodarimiz shahid bo'ldi dedi deb u chog'da vatanni deshi qayerni o'ylab qolganini ko'rgan biz mashina avariyada o'lganini ko'rgan alloh yo'lida manda bir alloh taoloni yo'lida o'zini qurbon qilib shahid bo'lgan odamlar oldirab ko'zimga chiliqmaydi endi yangi kelgan vaqtlarimiz bo'lganligi uchun e, ko'p bizga ham ig'ir kelayotirib bizni o'ta chunki u yuk ko'taryapmadi odamlar yana mushu islom ummatining rolchilari deymizmi to'g'ri aqidani tushungan manhajni tushungan ahli ilm falonchilik turib bir tajribalari mo'l bo'lgan odamlarda endi shuna qattiq ko'nglim yerim bo'ldi ikki rakat namoz o'qidim alloh taologa birodarlar haqida shahodatni qabul qilsin tilab namoz o'qidim keyin abdumalik ham ketgan oraliqda shu qo'mondonlar mashvara qilib o'tirib edi nima qilib o'tirib qanaqa qilamiz qaysidan ko'ramiz ustoz kelibdi birdamdan keyin ikki kunni oldida o'tana kelganda biz shu o'tana kelgan kunim bir bombardimon bo'lgan barimiz bir kon birodar borda biz ham chiqmaymiz u yerni yo'nalishni bilmaymiz qayoqqa qayoq g'arb qayoq sharaq kech keldikda bir bombardimon bo'ldi nachini o'da shunday o't kelib yak urildi u birodarimiz paloniyani udi deb keyin muhabara surishsak arab birodarlar ekan shu o'tanda kelgan kuni bag'am bir jilg'ivatida hamda ustoz kapta shu jilg'i esingizdami dedi farq etalabsan ha farq etalaman dedim sen mana deb katta birdandan keyin yana bir kelib chaqadi narsani jo'shtiribman deb ha deb bordim aslida kelishgan maslahat ham abdumalik bilan emas berib mm, e, shu jilg'ini man abdumalik akam ko'z tiqib qo'ydigan falon hmm. jilg'a kirmiz deb birodarlarni shu yerga tushirib qo'ygan hmm. keyin abdumalik akam mashina qilib nas keraklar olganda keyinda hmm. nas kerakni biz avval yigirma kun muaskar qilgan uyga oyillikni kelib qo'ygan besh to'rt ayol borda birodarim jihatqa yo u yerga ketgan birodarlarni ahllari shu cho'ng qo'riq shu qo'riqni askaraga tushirib qo'ydigan keyin yana qaytib kelib ish qilgan birovgan yana shu jilg'a ig'isiga olib keladigan bo'lganda tartibda shular bodoq abdumalik akam bilan mashinaning qishig'i noliq birdan mashina chiqqanda mana mana xabar keldida manaqa saprat to'xtanglar qo'mondan keyin qo'mondan bilan abduqar akam chiqdi abduqar akam shu bir haftadan oldingi bombardimonni bada bu bombardimonda alloh alam u bombardimonni yana hayot qilib chiqqan alloh taolo yozmishni olg'ashgan keyin u xonadonlar chiqdi chiqib bir olloh alam qancha ko'p mag'mudoq edi qoldigim hmm. tirmanoq yuzim tirmanoq oldimiz bir mashina chiqib qoldi chirg'idak kuchukda hmm. mashina sal tortib o'tib ketgandan keyin man yo'lni yo'limdi tog'ni yo'llariga bu hmm. chirg'idak kuchlik birozdan keyin shu yerda mashina tortib qolgan vaqtimizda shap bir an yerdan qo'l chiroq ko'rindi deraza shunda bizni birodarlar bir chiqsindir qo'mondan bir sifatida mana shunga baqirdim bir so'mga kelinglar bir so'mga kelinglar baqirdim taqdir o'sha tayir kamraymonlar aytganlari gapimda qarmayliq mahmud kam degan birodar shu hmm. mahmud kam chiqdi u chiqib o'qishni o'tadi keyin katta bismillah berib asl man bildigan yo'l jira bilan minib ozroq minib bilan mahallan kirib ketimizda mahallan ichidan kirib ketib yana jiraga tushib anaqa naskara tushirib qo'ygan uyga borgan hmm. shu yo'l bilan mansa man farq eta olaymanda keyin abdumalik ham rahmalloh udan manga jira bilan ketdi bu mahallan hmm. kirmida abdumalika xato bo'lib qoldi dedim san ukam mana shu yo'ldan bag'ildi tezroq bormiz mana yo'ldan dedimda hmm. ha deb nondiq do harorat bilan tog'lar orasiga farq etdimda birisini ozroq farq etdim lekin jazmlashtirolmadim hmm. shunlar mandoq mandoq bilamdiki mayli kaldiq meni fikrimni meni aqlimni qismi shuda shu jilig'idan o'tib uzoq o'tmaydi biz hmm. narsalar tushirib qo'ymoqchi bo'lgan mayli kirimizda shu ekan shu jilig'i shu ekan deb nima qildim qalam jazmlashtirdim keyin mayli kirib uy kirib shu yerda besh yil mashinaga tushgan bo'ldik uy tushirgan narsalar tushadi qo'mondan tish og'rib qolibdi ekan ham tish to'risi bo'lsa ag'a chiqsangizda deb uyga qolsam yo'q gap tish to'risi so'rab chiqdim birodarni so'rashgan bo'ldi keyin mashina kaynlikni kerak surtib kaynni biroq ratlab bashlaymiz shu yerda bir mashinadan tushib chiqqan bo'ldik josus degan habis alloh kifoya qilsin shu vaqtda mashinadagi odamlarni sonini bir birlab ko'rgan ekanda qancha odam hmm. keyin tog'dan tushdik besh minut mondiqmi endi musobsim alloh alam bir besh yuz metr mondiqmi alloh alam bir suratni asl turgan badbaq ekan topib o'ylab qo'ydim shu ekancha mashina surat aslan biz ham o'zimizda gapini qilib ketib bordik aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar biz xitoyga nima uchun urush qilamiz nomli maqolada bo'lsin سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا agar musulmonlarning imkoniyatida faqat qilish neza o'qiyalar bilan jang qilish bo'lsa bular bilan jang qiladi agar ular bomba roket portlatqichlar bilan jang qilishga qodir bo'lsa alloh tavakkul qilgan va sabablarni tutgan holda ular bilan jang qiladi alloh taolo mundoq deydi alloh insonni faqat toqati yetadigan ish qila taklif qiladi sura taloq yettinchi oyat alloh taolo mundoq deydi alloh hech kimni toqati yetmaydigan ishga taklif qilmaydi sura baqara ikki yuz sakson oltinchi oyat alloh taolo mundoq deydi "Taqtinglarning yetishicha allohga taqvodorlik qilinglar sura tag'obun o'n oltinchi oyat musulmonlar kafir mushriklar bilan qandoq bir jangda bo'lmasin ular son va kuch jihatda ojiz edi lekin ular allohning nomi va barkiti bilan bularga ikki yaxshilikning biri borligiga iymon aytgan holda urush qilar edi alloh taolo mundoq deydi dunyo tirikchilikni oxiratga tegishlianlar alloh yo'lida jinni pul melni pido qilib jihod qilsin kimki alloh yo'lida jihod qilib o'ltirilsa yoki g'alib qilsa biz uningga katta ajr ato qilamiz sura nisa 74 oyat 3 sharq turkiston masalasi unutilgan masala bo'lib ularni himoya qilgan kishilarni va ularning nolisiga quloq solganlarni topolmaysan xitoy hukumatı islom dunyosining va arab davlatlarining iroq falastin afg'oniston checheniya yoki somaliyaga o'xshash o'zlarining ichki ishlari yoki davlat xarakterli ishlar bilan mashg'ul bo'lib qolgan vaqtini o'zining planlarini ijro qildigan turkistonda yetmakchi bo'lgan irqiy jihatdan tozalash musulmon xalqimizni to'p to'p ko'chirib yo'q qilish islom nomidagi barliq narsalarni supurib tozalash turkiston xalqini yiltizdan qo'mirib tashlab ularni uyalmasdan xitoyga nisbat beradigan siyosatlarni ijro qiladigan yaxshi bir fursat deb bildi amerikaning terrorlikqa qarshi turish degan yolg'on bahonalardan foydalanib har qaysi davlatlardan mush yolg'on bahona ostida turkiston mujohidlari qarshi turishga yordam berishga chaqirib barliq imkoniyatlar bilan islom va islomning ahlini yo'q qilishga qadam qo'ydi to'rtinchi Şimali Atlantik Əhd Təşkilatı başçılıqdakı Kiris qoşunu və Yahudi nasaralardan bolğan başqa kafir millətlər İslam və müsəlman əhliga adavət kuchlik bolğan düşmənlər olub, bularning urushi İslam və müsəlman əhliga qarşı o'chmanlik, adovat va düşmənlikni o'z ichiga olgan muqaddas aqida urushi tusini olgan. Alloh taolo mundoq deydi: "Ey Muhammad, Yahudiylar va mushriklarning mu'minlarga hammadan qattiq dushman ekanligini cho'qim bayqaysan." Sura Maida 82-nji oyat. Bu keris qo'shinlarining halori va texnikalari taraqqi qilgan bo'lib, boshqa davlatlar qaraganda ularning qurollarining o't kuchi va qirg'inchiligi yuqori. Shundoq turuqliq islom ummati Iroq, Afg'oniston, Falastin, Somali o'xshash shiddatli jang maydonlarida ular qarshi jang qilmoqda. Lekin biror kishi nimishqa Amerika va NATO qarshi urush qilishlar, bular atom bomba bioximli qurollarga ega musulmonlarning bularga qarshi hech qanday bir narsa yo'q demidi shuning bilan birga biz g'alba nurlarni puxta pallab turayotganligini ham ko'rib turyapmiz alloh taolo mundoq deydi mushriklar to'pi mag'lub qilinadi orqa qarab qochadi hargiz undoq emas ya'ni ularga berilgan azob bularla emas qiyomat ularga azob qilinish va'da qilingan vaqtdir qiyomat texim qiyindir texmu jabboliqdir sura qamar 45 46 oyat hamdu sanolar alloh bo'lsinki muxlis mujohidlarning bu but ya'ni afg'onistondagi bamyan butini sundirib yo'q qilish orqali boshqalarga ibrat qilishi faqat allohni muvaffaq qilishi yordami va muxlis bandlar bergan nusrat sababidan bo'lgan usama bin ladin amerika qarshi jang e'lon qilgan vaqtda musulmon yurtlarga tajovuz qilgan bu xoin dushman qarshi turg'udek al qoida tashkilotining qanchalik moddiy kuchi bor edi usam bin ladin o'qtinda qanchalik o'q bor edi faqat alloh tavakkul qilish mo'minlarni jihad qiziqtirish allohga yaxshi gumon qilishla bor edi xolos alloh taolo mundoq deydi ey mo'minlar sizlar allohga ya'ni allohning diniga yordam bersanglar Allah sizlarga düşmanlarga qarshi yordam beradi. Qadaminglarni urush maydonlarida barqaror qiladi. Sura Muhammad 7-oyat. Alloh taolo mundoq deydi: Agar Alloh sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kishi yengolmaydi. Sura Al-Imron 160-oyat. Alloh taolo mundoq deydi: Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni urushga taklif qilmasdilar, ularni jazolagan bo'lardi. Lekin Alloh ba'zilarni ba'zilar bilan sinash uchun ya'ni iymonlarni sinash uchun jihadga amr qildi sura muhammad 4 oyat alloh taolo mundoq deydi o'z vaqtida parvardgoring farishtalarga man sizlar bilan birga mo'minlarni urush maydonida sabotlik qilinglar kofirlarning dillarga qo'rqinch solaman deb vahiy qildi qilich bilan kofirlarning gadallariga chepinglar ya'ni boshlarini kesinglar ularning barmoqlariga hamma a'zosiga chepinglar sura anfal 12 oyat alloh o'z payg'ambari muso alayhissalomga qavmini muqaddas simin baytul muqaddasga kirishga va u yerga tajovuzchilarga qarshi urush qilishga buyurishni amr qildi alloh mundoq deydi ularga shaharning darvozasidan hujum qilib kiringlar agar kirsanglar chuqum g'alaba qozinasizlar. allohning va'd qilgan yordamiga ishonsanglar allohga tavakkul qilinglar dedi sura maida yigirma uchinchi oyat alloh taolo mo'min bandalarga dunyo oxiratda yordam qilganligi va dinda mustahkam qilganligini bayon qilib mundoq deydi shak shubhasizki biz payg'ambarimizga mo'minlarga hayoti dunyoda va farishta payg'ambar va mo'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'lgan guvohchilar hozir bo'lgan kunda albatta yordam bermish sura Gafir 51 oyat alloh taolo mundoq deydi Alloh Lavhul Mahfuzga men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Alloh haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Sura Mujadila 21-oyat. Alloh taolo yana mundoq deydi: Allah ishchinglardagi iymon aytgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga ulardan burun o'tganlarni zaminda hukmron qilgandek ularnimi cho'qim hukmron qilishni ular uchun tanlagan dinni cho'qim mustahkam qilib berishni va ularning qo'rqinchisini amalliqqa aylantirib berishni va'da qildi ular menga ibodat qiladi menga hech narsani sherik keltirmaydi sura nur 55 oyat alloh taolo nusrat qozonish va zimminda hukmron bo'lishning savobini allohni nazaridagi narsalarga sabr qilish va chin ishonishga bog'lab qo'ydi alloh taolo mundoq deydi ular kulpatlarga sabr qilgan bizning oyatlarimizga jazman ishongan chog'da ulardan bir qism kishilarni bizning amrimiz bilan to'g'ri yo'l ko'rsatgan peshvolar qildik sura sajda 24 oyat alloh taolo yana mundoq deydi ey mo'minlar toat ibodatning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan eg'ilchiliklarga sabr qilinglar dushmanlarga ziyoda chidamliq bo'linglar chegaralarni saqlab jihadga tayyor turinglar maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar. Sura Al-Imron 200 oyat Sabr va ishonch dinda yetakchi bo'lishga apiradi. Shuning o'xshash dinning mustahkam turishi ikki narsa bilan vujudga chiqadi. Biri to'g'riga yetaklaydigan kitob, u albatta Allohning kitobidir. Yana biri qilich, ya'ni Alloh yo'lda qilinadigan jihad. Bu Allohning kitobini qo'llaydi va uningga yordam beradi. kafir millatlarning musulmonlar bilan bo'lgan jang tarixlari nazar solgan kishilar tuandiki haqiqatni tasdiqlaydi birinchi islom ummati izzati ustun g'ururliq xorliqqa zulmga rozi bo'lmaydigan ummat bu ummat hech shak yo'qki uyqusidan cho'qim uyg'onadi o'zining g'oyasiga qaytadi ikkinchi islom aqidasi bu dinni yukseldiriş vazifasini ustiga olgan musulmon o'g'lonlarni barlıq qodir bo'lgan narsalarni qurbon qilishga undaydigan harakatlantirguchi kuch biz pidoyi amniyatlarning kuch farqini o'lchashdagi mizonni o'zgartganligini kofirlarning qalbiga qo'rqinch va xavf tashlaganligini ko'rib turyapmiz uchinchi qo'shinni hajmi qancha kangli bo'lsa buningdan ketadigan ashyo rasxod va chiqimlar ham shuncha ko'p bo'ladi shundoqla jangdagi mushkulotni ziyodlashtirib davlatning iqtisodiga ta'sir qildida davlatning sunishini mag'lub bo'lishini tiziltidi iroq va afg'onistondagi urush sababidan baj baholar o'rlab ketib zarlanayotgan amerika xalqini amaliy ko'rib turyapmiz o'ltirilish yorlanish a'zolari kesiliş, ruhi kesel bulup kalışlar, yuqorqilarga koşulsa, hammani bir günü azat bulup gidilgan, başkalarının zeminini müstemlik kılıp, hiç kandak manfaat körmügen amerika halkının ruhiga texmi qattiq ta'sir qiladi Xtay, amerika ega bo'lgan imkoniyatlarga egami Xtay armisi, amerika armisinin armiyasidan kuchlimi Xtay'nın xazinasi amerika köp ko'pmi Xtay halkı mağlubiyetçi bir halk. tarixda ularning birar jangga kirib g'alba qilgan aniq vaqti bo'lmagan dunyo urushida yaponiyada mag'lubiyat ko'rdi ruslarda mag'lubiyat bo'ldi vyetnamni bo'rnig'i edi ular doim urushdan qo'rqib keldi bulibmi musulmonlar bilan bo'lgan jangdan texmi qo'rqib sulhi salo bilan hayotini saqlab keldi Sharq Turkistonni 60 yilga yaqin mustamlika qilib tura olishi faqat musulmonlarning o'z qaziyasi, o'z masalasidan g'aflatda bo'lganligi, dunyo hayoti bilan bo'lib oxiratni unutganligi, shundoqla kommunistlarning musulmonlar qarata qattiq besis siyosati yo'l qo'yganligi sababidandir. Turkiston Islom partiyasi O'rta Osiyo musulmonlarining qo'rg'ini bo'lish sifati bilan parlaq tarixini qaytadan yuritish uchun bu xalqning zarbador sepidan o'rin oldi. ular Alloh va islom ummatining oldida ahd berdiki, ummatning obnomisi va hurmatini saqlaydi, zaminlarni himoya qiladi. Allohning rizoligi va Allohning dargohiga ajrni umid qilib, o'zini ummatning o'qdandiki dushman kekirdikiga qadildigan birinchi o'q qiladi. Ey musulmon Turkiston yoshlari, ittifoqlashib hammanglar Alloh uchun o'rninglardan bas turinglar. Dininglar va hurmatinglarni qo'llanglar. qiyinlarni taqdim qilinglar dushmandan qo'rqmanglar bilinglarki alloh sizlar bilan birga u amallaringlarni savobini kim aytayotmaydi bilinglarki nusrat sabr bilan birgidir nusrat ozgina sabr qilishdir o'limni qochmanglar o'limni talab qilsanglar hayotlikqa erishsizlar iroq va afg'onistondagi qarindoshlar qaranglarki ular dushmanlarni qandoq mag'lub qildi yovlar saplarni qandoq parchalab tashildi sizlarning dushmaninglar buningdan dahshatlik emas falastin va somalidagi qarindoshlarga qaranglarki ular muhasir ichida va ular qarshi barliq urush vositalari qo'llanayotgan turg'uliq ular qandoq urush qilyotidi o'ltirilish asr qilinish ularni alloh yo'lidagi jihatdan to'sib qololmadi muxlis mujohid o'g'lonlaringlar bilan birga bo'linglar har qandoq namozdan keyin duo qilish bilan bo'lsinmi qarindoshlaringlarga yordam beringlar ey mo'minlar allohdan qo'rqinglar rasullar bilan birga bo'linglar sura tavba 119 oyat ey mu'minlar, savdo sotiq do'stlik va allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kuni ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol mulklardan yaxshilik yo'llarga sarf qilinglar kufroni ne'mat qilg'uchilar o'zlariga zulm qilg'uchilardir Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم حين يشهدون حالي بالسرور أبتسم إذ أقلد اللآل والشهادة أستلم فرحتي وصرختي Mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'on dinning xalqaro va rayon xabarlari pokistondagi yer tavrashda bir maktab yotiqi o'rilib ketib o'lganlarning soni 14 ga yetgan pokistonning Avaran rayonidagi bir maktab yotiqi yer davrash bilan o'rilib ketib 4 odam o'lgan shuning bilan o'lganlarning soni 14 ga yetgan musulmonlar Allohning bu g'azabidan ibrat olmoqligi zarur. Xitoyning Lufeng shahridagi dengiz bo'yi tosh yo'l Jirshi kentiga joylashgan Guangfu butxonasidagi 50 millionga yaqin mablag' selib yasalgan ikki g'oyat zo'r but Alloh avatgan kuchli tayfon bo'rnining quruqlikka chiqishi bilan boshlari yerga sangilab tushgan. Xitoyning Chongqing saqchilari yig'ib olingan qonunsiz qurollarni ko'ydirdi. 9 ayının 27 günü Xitay Cemaat Xavfsizlik İdarisi saqçıları qanunsuz yığıb elingan mallarını köydürgen. Şu günü Çongcheng Şehirlik Cemaat Xavfsizlik İdarisi Yubi rayonudaki bir kuruluş ornada yığıb elingan qanunsuz mallarını köydürgen bulup, işçide 854 yürüş qanunsuz kural, 90 min paydan artıq oq, 4251 dona taqlid qilib yasalgan tapanchi bor ekan. Ey Sharqi Turkiston musulmon xalqi, harakat qilinglar. Barcha imkoniyatlarni ishga solinglar. Oshu qo'saq beqish uchun yashaydigan Xitoy kofirlarining qo'liga tushgan qurollar ham inshaalloh sizlarning qo'linglarga tushkisi. Pokistondagi qattiq yer davrashida o'lgan odam soni 328 ga yetdi. Pakistanning g'arbiy janubidagi Balochiston o'lkasida yuz bergan 7 bola yatavrashda 328 odamning o'lganligi 500 dan ortiq odamning yaralanganligi hukumat tomonidan e'tirof qilingan. Mazkur yatavrash qo'li mujohidlarning qini bilan bo'yalgan Pakistan murtad hukumatı va uning chaparmanlariga Alloh tomonidan berilgan jazo bo'lishi mumkin. Xitoy Pokistonga 1 million 500 ming Amerika dollari va 30 million yuan xalq puli qimmatidagi moddiy buyum yordam berdi. 24-sentabr Pokistonning Balochiston o'lkasida 7.8 vol qattiq yer tevrab, nurg'un odam yaralandi va mol-mulk ziyonga uchirdi. xitoy hukumati va xalqi pokiston hukumati va xalqiga bo'lgan do'stligini ifodalash uchun xitoy hukumati pokiston hukumatining baluchiston o'lkasidagi ofatga uchragan xalqqa ishlatishi uchun 1 million 500 ming amerika dollari naqd pul va 30 million yuan qimmatidagi insonparvarlik moddiy ashyo yordami berishni qaror qildi xitoy kommunist kofirlarining pokiston murtatlari bilan bundaq eg'iz burun yolishishi aniqki ularning turkiston islom partiyasi mujohidlarini birlashib yo'qitish yomon g'arizida bo'layotganlikning ifodasidir Allah safir murtatlarning hili mikrlarini o'zi barbod qilg'ay. Amin. Pokistonda murtat hukumat xodimlarini to'shaydigan avtomobil hujumga uchrab 18 odam o'lgan. 27-sentabr Pokiston Peshavur o'lkasining shahar atrofi rayonida murtat hukumat xizmatchi xodimlarini to'shaydigan bir avtomobil hujumga uchrab, oz deganda 18 odam o'lgan, 40 dan ortiq odam yaralangan. Yerlik Taliban mujohidlari ilgari nurg'un qitim hukumat amaldorlariga mushunda hujum qo'zg'agan. Rabbimiz Allah mücahidlerimizin cihadığı bereket versin. Allah'ın kuchli koşullarından biri bulgan Tayfun Borunu kelkuni 3,5 milyon xitoyni falaç algı keltirdi. Filipin ve Tayland'dan keyin xitoy devletinin Gondun viloyatiga qarab sürülgen Tayfun kelkuni xitoyning sharq tarafiga hujum qildi. Allah'ın gazifi bilen Guangdong viloyatida 25 kafir öldü. va 100 million dollarlik iqtisodiy ziyon maydonga keldi bu rayonda havo quruqliq va dengiz qatnashi butunlay to'xtatildi hech bir yerga to'k ta'minoti berilmadi kishilar ko'chaga chiqishga jur'at qilolmadi mutaxassislar bu tayfun kalkunidan 3 million 500 ming insonning bevosita ta'sirga uchirganligini 7 ming uyning o'ltirg'ili bo'lmog'idek darajada ziyonga uchirganligini bu ofatdan mudofaa uchun 50 ming kishining safarvar qilganligini bildirdi xitoy tajovuzchi kofirlari sharqi turkiston musulmon xalqiga o'zini ko'rsatib takabburlik qilib jahonni beshig'i edi allohning azobi oldida demi ichiga tushib ketdi suriyaning homadiki masjidida qatl olib berildi murtad asadning diktator kuchlari suriyada yana bir o'pcha qatlom ilib bordi asad diktatorchilarining urush ayirplanlari fuqarolarning diniy va e'tiqodini arzimas narsa qatorida ko'rib masjidlarni bombalashni davom qildirmoqda suriyaning homa shahrining al hoiz kentidagi masjidga namoz uchun kelgan nurg'un odam havodan tashlangan bomba hujumida hayotidan ayrildi bombardimonda masjidda ham nurg'un kishi yaralangan bo'lib ko'pincha yordorlar doktorxonaga ilib minilgan yo'l ustida jam bergan Rabbimiz alloh musulmonlarga jang e'lon qilgan bu zolim taqotni xoni vayron qilsin Амин. Капыр Қытай үкіметі Шарқы Түркістанның Қырғызстан чегересіне 10 күлік тақыды. Қырғызстан чегересіне қоғдаш берлігі тарапыдан илан қылынған баянатта, Қытайның Шарқы Түркістан білен Қырғызстан арлықыдығы чегеріне 28 сентябр шәмбі күнідің етібарен 10 күлік бір тарафлік сүптеді тақылдығалықы білдірілді. xabarlarda yana xitoyning davlat bayrami kuni sabablik xitoy doiralari har qanday bir voqea yuz berishining oldini olish uchun mushunda qaror qilinganligi ilgari surilgan bu ravshanki terisiga sig'mayotgan xitoy dinsiz kofirlarning mujohidlar harakatidan bo'libmi turkiston islom partiyasi mujohidlaridan andisha qilib dakki dukkiga tushganligining alomatidir allohning fazli va rahmati bilan suriyadagi fidoyi qo'shinlar birlashdi Suriyada Asad diktatorsiga qarshi maydonga chiqqan 13 chong qurolli gruppa markaziy Turkiyada bo'lgan Suriya xalqaro tashkiloti Sokoni e'tirof qilmaydiganligini bildirib, Al-Qoidaga yaqinligi bilan tonilgan Jabhatun Nusra ichida bo'lgan gruppalar bilan islomiy istehkom qurish qarorini e'lon qildi. Ularning ichida Ahrorush Sham, Tavhid qo'shoni, Islom qo'shoni qatorliq harbiy kuch-quvvat jihatdan kuchli bo'lgan gruppalar ham bo'lgan. har birining мыңларча әскер bo'lgan bu 13 группа интернет торыгы қойылған сын алғы лентісі арқылық ғарыптың қолышыға ерішкен генерал Салим Идрис рәхбәрлік қылған юқры хәрби мәжлісінің итирап қылмайдығалығын елан қылды. Олар диктаторға қарсы тұрған барлық күшлерге шарият асасыда құрылған ислами бірдеклік астыда бір ерге келіш чақырқы қылды. Rabbimiz Alloh mujohidlarimizga ittifoqlik va nusrat ato qilib, bir bayroq ostiga o'yishqili nisb qilsin. Amin. Yamanning Sion shahrida shpionlik idorasining yuqori darajali xodimlaridan biri mujohidlarning qo'li orqali yo'q qilingan allohu akbar yaponiya hukumati xitoyning harbiy ishlar tahdidiga taqobil turish uchun uchqichsiz aeroplan kirgizmoqchi yaponiya hukumati xitoyning harbiy ishlar tahdidiga taqobil turish hamda o'zini qo'g'dash atritining uchqichsiz razvedka aeroplan kirgizish planiga moslashish uchun asosiy jihatdan 2014 yillik aviatsiya boshqarish nizomini ma'qullab bo'lgan rabbimiz alloh kofirlarni o'zaro tugamas jangi jadalga selib halak etsin amin Iroq poytaxti Bag'dodda yuz bergan 3 qatimliq portlashda Shiya kafirlari va murtatlardan bo'lib 26 odam o'lib, 68 odam yaralangan. bexatarlik tarmoqlaridan erishgan ma'lumotlarga asoslanganda bag'dodning shimolidagi al azamiyadagi taziya o'rni nishon qilingan hujumda 20 odam o'lib 48 odam yaralangan as solih rayonidagi bog'chiga qilingan ikkinchi hujumda 3 odam o'lib 8 odam yaralangan sadir rayonidagi qahvaxonaga qo'yilgan bombaning portilishi natijasida 3 odamning o'lib 13 odamning yaralanganligi bildirildi Allah mujohidlarimizga o'zi nusrat bersin. Haqqi bo'yin tavliq qilgan kafir murtatlarni dunyo oxiratda xor qilsin. Hindiston kontrolligidagi Kashmir rayoni qurolliqlarning hujumiga uchradi. Qurolliq kishilarining hammasi ko'na harbiy forma kiyib olgan bo'lib, saqchi idorasiga o'q chiqargan hamda granat otgan. Saqchilarning bildirishicha, hujumda 5 saqchi va 2 fuqaro o'lgan. Ma'lum bir qurolliq guruh payshanba kuni tushdan burun Hindistonning shimolidagi Jammu Kashmir o'lkasidagi harbiy baza va saqchi idorasiga hujum qildi. Ən az digəndə 12 adam öldü. 10-dan köprək adam yaralandı. 1989 yilidan buyon jammu kashmir o'lkasida musulmonlar bilan hindiston hukumatining to'qinishi uzluksiz yuz berib turdi robbimiz alloh musulmonlarning yordamchisi bo'lg'ay amin allohning yordami bilan koreyada vazifa o'tayotgan f besh kurashchi aeroplan tushib ketdi f besh qo'sh o'rindiqli kurashchi aeroplan koreyaning g'arbiy janubidagi chongchong o'ng nam degan joyda tushib ketdi shu axborot vositalarining xabar qilishicha aeroplan tushib ketib 50 minut o'tgandan keyin vaqa yuz bergan o'rinda bir qancha qatim portlash yuz bergan Iroqning Suriyada turishlik elchixonasi hujumga uchradi. Allohu akbar. Iroqning Suriya Damashqda turishlik elchixonasi payshanba kuni minomiyot o'qilgan hujum uchrab, bir odam o'lib yana 4 odam yaralangan. Elchixona atrofidagi hujumga uchragan rayonda quyuq qis ko'tarilgan. Suriya davlatlik televiziya stansiyasining xabarida elchixona xodimlari elchixona binosining ziyonga uchraganligini degan. Iroq elchixonasi Damashqning moliyachiga joylashgan bo'lib, Amerika va Xitoy elchixonasi bilan qo'shna. Bir Xitoy fuqarosi Doktorxananın koridorida 3 nafar sestrani chanab yaralandirgan. Xonan o'lkali Xitoy dorigarlik tadqiqot yurti sho'ba doktorxonasining muavin mas'uli U Yuxaning oshkorlashicha 20 necha yoshlik bir er doktorxonaning koridorida 3 nafar sestrani chanab yaralandirgan. Navbatda Xitoy doiralari bu erning doktorxonadagi sestralarni chanashdagi muddasi haqida hech qanday ma'lumot bermadi. Bu haftalik anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelar haftalik anglitishimizni ko'rishgacha Rabbimiz Allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz. Ishlarimizning unumli davomlashi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. uzoq manzili sabrdir lozimi har bir safarda notalar ko'klaydi tamchi saqini kel dostum qidilg'in sen sepiga mustahkam shart bo'lib olg'an yurayli bu jihod boqiydir toki qiyomat yursin jahonni islomning nuri kel dostum qidilg'in sen sepiga mustahkam shart bo'lib olg'an yurayli bu jihod boqiydir toki qiyomat yursin jahonni islomning nuri Mujahideen, the sun shall rise.